Handelinge, hoofdstuk 12 In die tijd het koning Herodes partij van die gemeentelede laat vang en hulle mishandel. Hy het vir Jacobus, die broer van Johannes, met die swaard laat doodmaak. Toe Herodes sien dat het bij die jode bijval vind, het hy nog verder gegaan en ook vir Petrus gevangen laat neem. Dit het tijdens die feest van die ongesierde brood gebeur. Nadat Herodes vir Petrus laat vang het, het hy hom in die tronk gesit en hom deur vier afdelings van vier soldate elk laat bewaak. Herodes wou hom na die Paasfees voor die volk bring. So is hy dan in die tronk bewaak, maar die gemeente het aanhoudend vir hom tot God gebid. Die nag voordat Herodes hom voor die volk sou bring, het Petrus tussen twee soldate geslaap. Hy was met twee kettinge geboei en voor die deur het wagte die tronk bewaak. Met een staan daar 'n engel van die Here en skyn daar 'n lig in die sel. Die engel vat toe aan Petrus se sy om hom wakker te maak en sê vir hom: "Staan gou op." Onmiddellik het die boeye van sy hande afgeval. Toe sê die engel vir hom: "Maak jou gordel vas en trek jou skoene aan." Petrus het dit gedoen En toe sê die engel vir hom: "Trek jou boekleed aan en kom saam met my." Petrus het agter die engel aan uitgegaan sonder om te besef dat hy werklik bevry word. Vir hom het dit gelyk asof hy 'n gesig sien. Hulle is by die eerste wag verby en ook by die tweede. En toe hulle by die eysterdeur kom wat na die stad toe lei, het dit van self vir hulle oopgegaan. Toe hulle buite kom en 'n end met die straat af was, het die engel vir Petrus skielik verlaat. Toe dring dit tot Petrus deur wat met hom gebeur het en hy dink: Nou besef ek eers regtig dat die Here sy engel gestuur het om my uit die hande van Herodes te red en van alles wat die Joodse volk van plan was om te doen. Met die gedagte is hy na die huis van Maria, die moeder van Johannes wat ook Markus genoem is, waar baie gelowiges saam was om te bid. Hy het aan die voordeur geklop en 'n diensmeisie met die naam Rodui het kom hoor wie dit is. Toe sy Petrus se stem herken, was sy so bly dat sy nie die deur oopgemaak het nie, maar binne toe gehardloop het om te vertel dat Petrus by die deur staan. Maar hulle sê vir haar: "Jy is mal." Toe sy egter daarmee volhou, sê hulle: dan is dit sy gees. Intussen het Petrus aangehou klop. Toe hulle die deur oopmaak en hom sien, was hulle baie verbaas. Hy het met sy hand vir hulle gewys om stil te bly en vir hulle vertel hoe die Here hom uit die tronk uitgelei het. Vertel dit vir Jakobus en die ander gelowiges, het hy gesê en na 'n ander plek toe vertrek. Toe dit dag word, was die soldate nie min ontstel oor wat van Petrus geword het nie. Herodes het hom laat soek en omdat hulle hom nie kon kry nie, het hy die wagte verhoor en bevel gegee dat hulle doodgemaak moet word. Hierna het Herodes van Judea af na Caesarea toe gegaan en 'n tyd daar gebly. Die mense van Tyrus en Sidon het hulle die woede van Herodes op die hals gehaal. Daarom het hulle same afvaardiging na hom toegestuur. Nadat hulle verblastes, die koning se kamerheer, op hulle hand gekry het, het hulle vrede gevra omdat hulle land van die koning sin afhanklik was vir lewensmiddels. Op die vasgestelde dag het Herodes sy amptklere aangetrek, op sy troon gaan sit en hulle toegespreek. Die mense het toegeskreeu Nessa rota praat. Nie mensie. Op daardie selfde oomblik het 'n engel van die Here hom getref omdat hy nie die eer aan God gegee het nie. Herodes is deur wurms verteer en het gesterwe. Maar die woord van God het verder versprei en veld gewen. Barnabas en Saulus het teruggekom nadat hulle hulle opdrag in Jerusalem uitgevoer het en hulle het vir Johannes, wat ook Markus genoem is, met hulle saamgevat.